Hayr dinler tabi biz Biznidir Endelus Kitaplarda nomi qolgan biz mulkdir Endelus Gayri dinler Bu islom tarixini katta qismini o'z ichiga olgan Andalus tarixi. Tarixi. Andalus ilmu sanatni taratgan, barcha olamni qaratgan, biz uchun Alloh yaratgan. Bizni mulkdir Andalus, ilmu sanatni taratgan, barcha olamni qaratgan. Biz uchun Alloh yaratgan. Bizni mulkdir Andalus, g'ayri dinlar tortib olgan. bizni mulkdir andalus kitoblarda nomi qolgan bizni mulkdir andalus بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته السمح ابن مالك الحولاني رحمه الله اسنجزده بولسا Fransiyani janub mintaqasidan juda bir kichkina joyni Musa ibn Nusayr rahimahulloh fath qilgan edi. Bu Arbuna degan joy edi. As-Samh ibn Malik al hulani rahimahulloh Fransiyani janubiy g'arb mintaqalarini deyarli hammasini fath qilgan. Fransiyani. Samh ibn Malik al-Hulani rahimahulloh Rivera mintaqasiga ham fath qilib borgan u yerga Alloh taolaning shariat hukmlarini tatbiq qilgan. Hozirgi Riveria bu Fransiyani eng obodon ko'zga ko'ringan va ko'plab sayohatchilar kelib tomosha qilib o'sha yerda dam olib qaytadigan joyga aylangan hozir. Qarang, musulmonlar tarixini shunday joylarni fath qilganki, hozirgi kunga kelib u yerda go'zalligidan tabiati juda bir jozibadorligidan insonlar dam olgani ziyorat qilishligi uchun boradigan joylarga aylangan. Alloh subhanahu va taolo yana qayta islomga zafar bersin. Avvalgilar qilgan ishlarni yana ummat oyoqqa turib dunyoni barcha joylariga islom nurini taratishlikni Alloh taolo o'zi nasib qilsin. Shunday qilib Samh ibn Malik rahimahulloh o'sha diyorlarga islom tarqatishlik uchun da'vatchilarni yuborib o'zi Hijriy sanani 102-yilida Alloh subhanahu va taologa shahid bo'lgan holatda yo'liqib bu dunyodagi umrini yakunlaydi. Samh ibn Malik rahimahullohni shahid bo'lgan kuni Arafa kuniga to'g'ri kelgan. Undan keyin yana valilar o'rniga bo'lgan ba'zi bir voliylarni zaruratan oqlab o'tishlikka majburmiz, chunki har bir voliyga to'xtalib o'talmaymiz. Shulardan biri Anbasa ibn Suhayb rahimahulloh. Andalus valiylaridan biri. Anbasa ibn Suhayb rahimahullohni musulmonlardan ko'pchiligi eshitmagan. Bu mujohid, taqvoli, parhezkor, olim, robboniy, muallim, ustoz Bu kishini ko'pchilik musulmonlarimiz eshitmagan. Bu kishi Andalusda 103-yildan boshlab 107-hijriygacha, ya'ni 4 yil hukmronlik qilgan. Bu Ambasa ibn Suhaybning davrida rahimahulloh futuhatlar yanada kengaydi Fransiya taraf. Hattoki Fransiya mintaqalaridan Sans mintaqasigacha fath qilishlikni davom ettirib boradi. Ya'ni Sans mintaqasi Parijdan 30 kilometr uzoqlikda. Ya'ni 30 kilometrdan keyin Parijga kirib borilar edi. Birodarlar, Fransiya mintaqalaridan 70% islom nuri bilan nurlangan o'sha davrda. Ambasay ibn Suhayb rahimahulloh ham Fransiya mintaqalaridan fath qilib qaytayotgan vaqtida shahid bo'ladi. Undan keyin Andalusda ba'zi bir o'zgarishlar vujudga keladi. Ambasa ibn Suhayb rahimahulloh shahid bo'lgandan keyin Andalusni ichida aytib o'tdik, tag'yirotlar, o'zgarishlar, hattoki ya'ni salbiy o'zgarishlar vujudga keladi. Ambasa ibn Suhayb rahimahullohdan keyin bir necha valilar Andalusni boshqaradi. Ularning oxirgisi mana Al-Haytham Al-Kulabi degan inson. Bu kishi vali bo'ladi. Bu Al-Haysam al-Kulabi o'zidan oldingi valilardan tubdan farq qilardi bu kishi. Bu kishini salbiy taraflaridan o'zini qavmiga mutaassib bo'lgan kishi edi. O'zini xalqiga, o'zini qavmiga juda mutaassib kishi edi. Shuning uchun musulmonlar orasida ixtilofatlar vujudga keldi. Bu kishi arabiy, arab qavmidan bo'lgan edi. O'z arab qavmiga juda mutaassib odam edi. Shuning uchun arablar bilan barbarlar o'rtasida qarama-qarshilik vujudga keldi. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam hadisi juda bir kuchli ma'noda edi. Bu qavm tark qilinglar, chetga suringlar. Otinglar bu qavm parastlikni. Bu narsa arablar bilan barbarlar o'rtasida oldingi valilarda hech qanday mushkulat bo'lmagan. Nasab paraslik, mansabga qarab ish berishlik faqat bu kishining davriga kelib boshlangan subhanalloh. Lekin Alloh subhanahu va taolo bu Andalus diyordagi musulmonlarga Abdurrahman Ghafiqi rahimahullohdek kishini ne'mat qilib berib bu qabila bozlikni ko'tarib tashladi. Abdurrahman Ghafiqi rahimahulloh alloh subhanahu va taolo aytib andalus musulmonlarga ne'mat qilib bergan edi bu kishi kelib asabiyatchilikni qavmparastlikni yo'qotdi avvalda ozgina mushkilotlar sodir bo'lgan edi barbarlar bilan arablar orasida yana qaytadan saflar birlashdi yana qaytadan o'rtadagi hasad hiqit bir-biriga qarama-qarshilik bo'lgan mehr oqibat yo'qolgan o'rinlari yana tiklandi. Abdurrahman G'afiqiy rahimahulloh bu yomonlik bunday mushkulotlarni yo'q qilgandan keyin, saflarni bir qilgandan keyin yana fath qilishlikni davom ettirishlik uchun Fransiya taraf yo'l oladi. Abdurrahman G'afiqiy rahimahulloh avvalgilar qadam bosmagan joylargacha fath qilishlikka muvaffaq bo'ladi. Abdurrahman G'afiqiy rahimahulloh Fransiya g'arbini eng chekkan nuqtasigacha boradi. Fransiyaning shimol tarafi Germaniya shu mintaqalarga kirib ketsa, g'arb tarafi dengiz taraf, lekin o'sha tarafni fath qilishlikka, o'sha tarafni, g'arb tarafni juda chekka nuqtalargacha borishlikka muvaffaq bo'ladi. Sekin-sekin Abdurrahman G'ofiq rahimahulloh shaharlarni fath qila boshlaydi. Arl shahrini fath qiladi. Undan keyin Budu shahrini fath qiladi Fransiyadan. Tolusha shahrini ham fath qiladi. Undan keyin Tur shahrini ham fath qiladi. Oxir oqibat Puate mintaqasiga yetib boradi Abdurrahmon Rafiqi. Puate mintaqasiga borgandan keyin bu Puate mintaqasi g'arb tarafidan Fransiyani Parijiga 100 kilometr uzoqlikda joylashgan. O'sha Puate shahriga Abdurrahman Gafiqi rahimahulloh muaskar tikadi. Bu muaskar Puvate shahrini Balat deb nomlangan joyiga muaskar o'rnatadi. Bu Balat Andalus lug'atida qasr ma'nosini ifodalovchi kalima edi, Balat. Avvalda bu Puvate mintaqasida o'sha bir qasr bo'lgan edi. Andalus tarixida Fransiyaga hujum qilgan musulmonlarni askarlarini eng ko'p sonini tashkil qilgan Abdurrahman g'ofiqiy rahimahullohni askari edi Abdurrahman g'ofiqiy boshlab borgan qo'mondan bo'lgan askarlardaqa avvalgi o'tgan valiylar buncha ko'p askarga ega bo'lmagan Abdurrahman g'ofiqiy rahimahulloh qo'l ostida 50 ming mujohid bor edi 50 ming lekin shunday bo'lishiga qaramasdan Abdurrahman g'ofiqiy rahimahullohni bu 50 ming askarning ichida juda xatarli bir mushkilot muammo bor edi subhanalloh Mushkila shundan iborat ediki, bu Abdurrahman G'afiqiy bilan chiqqan askarlar Andalusdan boshlab to Puate shahriga kelgunga qadar ketma-ket shaharlarni fath qilib, u yerdagi g'animatlarni yig'ib kelgan edi. Shuning uchun Abdurrahman G'afiqiy rahimahulloh qo'l ostidagi askarlarning qo'lida g'animat juda ham ko'payib ketgan edi. Qachoniki Kishilarni qo'lida g'animatlar to'planib ko'paygandan keyin musulmonlar qo'llaridagi g'animatlarga tikila boshladi. Bu qo'lidagi g'animatlar bilan musulmonlar fitnalana boshladi. Hattoki askarlar orasida shunday fikr tarqalgandiki, shu g'animatlarni olib ortga qaytib g'animatlarni tashlab kelaylik, hattoki nasorolar bizni qo'limizdan bu g'animatlarni olib qo'ymasin deydigan fikr tarqalgan edi. Lekin Abdurrahman G'afiqiy rahimahulloh askarlarni da'vat qila boshladi. Biz g'animat uchun kelmaganmiz. Faqatgina diyorlarimizdan insonlarni islomga da'vat qilishlik uchun, islomda tarqatishlik uchun chiqqanmiz deb askarlarga Alloh yo'lidagi jangni, Alloh yo'lidagi jihodni, Alloh yo'lidagi qurbon berishlikni, Alloh yo'lida shahid bo'lishlikni da'vat qila boshladi. Va O'sha yerdan yana oldinga qarab Abdurrahman G'ofiqiy rahimahulloh yurdi, askarlarni go'yoki majburlagan holatda. Avvaliga o'zlarini shajoati bilan, hamosati bilan kelayotgan askarlar ortga qaytishlik fikri tug'ilgandan keyin da'vat qilib ko'ndirdi, lekin bu ko'nishlik avvalgisidan farqi bor edi. Lekin mushkulot g'animatlardan boshlangandan keyin boshqa mushkulotlar ham, boshqa muammolar ham askarning ichida uyg'ongan edi. Bu aytib o'tdik, asabiyat mushkuloti, asabiyat muammosi. Andalusda boshlangan bu muammo edi. Qabilabozlik, sen arab, sen barbar bo'lib ham qo'liga g'animat tushgandan keyin musulmon askari birodarini qo'lidagi g'animatga qaradi. Arablar biz sizlardan afzalroqmiz dedi. Barbarlar aytdiki, biz bunga haqliroqmiz biz bu g'animatga, chunki biz fath qilganmiz bu diyorlarni dedi. Xullas kalam muammo tugamadi Abdurrahmon G'ofiqiy rahimahullohning askarining ichida. Undan keyin albatta qo'lida g'animatlar ko'paygandan keyin bu g'animatni ehtiyot qilib saqlash kerak. Bu xavfi. Dunyoga xavf tug'ilgandan keyin Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning hadisi nima qilinadi? O'z haqiqatini topadi. Hubbud dunyo va karohiyatul maut. Dunyoni yaxshi ko'rishlik, dunyoni mahkam tutishlik, dunyoni dindan afzal qilishlik, dunyo maqsadida yurishlik, har ishi dunyo oshirishlik, dunyo ko'paytirishlik maqsad bo'lgandan keyin insonda karohiyatul maut o'limdan qo'rqishlik vujudga keladi. Abdurrahman Ghafiqiy rahimahullohni askarining ichida ham shu muammo bor edi. Lekin 50 ming askar 50 ming askar Andalus tarixida mutlaq o'tmagan hisob edi. Shuning uchun bu sonini ko'pligi ularni g'ururlantirib qo'ydi. Lekin son ko'p bo'lishligi hech qanday narsani muammoni hal qilmasligini Alloh subhanahu va taolo azali Qur'onda zikr qilgan edi, lekin o'sha voqida bo'lgan holatda g'ururlanib qolganligini insonlar bilmay qolar ekan. Va yawma hunaynin iz a'jabatkum kasratukum falam tughni ankum shay'an wa daqat alaykum al-ardu bima rahabat. Alloh subhanahu va taolo Hunayn kunini eslatib, o'sha kunda ko'pchiliklar bilan musulmon ummati ko'p ekanligi bilan g'ururlanganida bu ko'pchiligi hech narsani mushkulot hal qilmagan. Abdurrahman Ghafiqi rahimahullohni qo'l ostidagi 50 ming askarni g'urur oldi ko'pligidan. Undan tashqari boshqa mushkulotlar, asabiyatchilik, mol dunyoga muhabbat, g'animatlar qo'lida ko'payib ketishligi muammolari nima natija berdi? Qani ko'raylikchi, oxiri oqibat qanday natija bilan yakunlanadi bu holat. Endi Nasroniy askarlari taraf fikr qilaylik. Nasroniy askarlari qayerda qoldi? Nasroniy askarlari Parij tarafdan keladi. Parij tarafidan kelgan Nasora askarlarini boshlig'i, qo'mondoni Charl Martin. Arab tilida Karl Martin ham deb nomlanadi. Charl Martin boshchiligida Nasroniy askarlari Puatiga musulmonlar bilan Abdurrahman G'ofiqiy rahimahulloh bilan to'qnash kelishligi uchun keldi. Charl Martin nechta askar bilan kelgan deb o'ylaysiz? Musulmonlarda 50 ming. Hech Andalus tarixida o'tmagan 50 ming askar juda katta hisoblangan. O'sha davrda musulmonlar 50 ming askarlar. Lekin Charl Martin nechta nasoro bilan jangchi bilan kelgan deb o'ylaysiz? Charl Martin 400 ming askar bilan kelgan. 400 ming askar la ilaha illalloh. ya'ni musulmonlar askarlariga 8 barobar ko'p. 8 barobar ko'p. Musulmonlarni hargiz bu raqam ko'pligi qo'rqitolmagan. Hech ham qo'rqiton, balki raqam ko'pligi Alloh subhanahu va taologa ko'proq suyanishlikka chorlagan. Undan keyin raqami ozlik bilan doim g'alaba qozonib kelgan. Lekin musulmonlar askarining ichida bir necha muammolar bor-ku. Musulmonlar bilan nasora askari to'qnashadi. Tarixda eng dahshatli musulmonlar uchun dahshatli bo'lgan to'qnashuv, dahshatli bo'lgan jang Puate shahrida. Bu to'qnashuv, bu jang 10 kun davomida bo'lgan. 10 kun jang bo'lgan, subhanalloh. 114-hijriyda Ramazon oyida jang bo'lgan. Subhanalloh, jang avvalida musulmonlar uchun zafar quchgan. Jang avvalda musulmonlarning qo'li baland kelgan. Shunday 8 barobar kofirlardan, nasroniylardan oz bo'lishiga qaramasdan. Lekin oxiri oqibat nasroniy askarlari anglab yetdiki musulmonlarni orqa tarafida to'plangan kattakon g'animatlar bor ekanligiga. Musulmonlar orqa tarafiga o'zlari bilan yig'ib kelgan g'animatlarni uyum qilib to'plab qo'ygan edi. Shuning uchun musulmonlarni orqa tarafidan aylanib o'tdi-da g'animatga hujum qilishdi nasroniylar. To'planib qolgan g'animatga. Shu holatni ko'rgan musulmonlar saflari buzildi. Va natijada musulmonlarni muhosarasi ham vujudga keldi. Old tarafida ham nasorolar bor edi. Shu sababdan musulmonlar bu jangda xazimatga uchrab, mag'lubiyatga uchrashga sabab bo'lgan. Tarixda bu jang Balatu shuhada, ya'ni qasr shahidlari juda ko'p shahid bo'lganligi uchun bu qasrning ichida, ya'ni muaskarning ichida xato kamchiliklarga yo'l qo'yilganligi uchun bu kamchiliklar avvalda o'nglanmaganligi uchun oxir oqibat katta hazimatga uchrashgan. Qancha shahid bo'lganligi ishonchli manbalarda aniq yozilmagan. Balat shuhada jangida. Lekin Yevropalik tarixshunos kofirlarni rivoyatlarida juda ko'p mubolag'a qilingan musulmonlarning qatl qilinganlarning soni. Juda mubolag'a qilib oshirib uchun aytishadiki, shunday bitilganki, Balat shuhadoda, ya'ni o'sha jangda musulmonlardan 375 ming askar qatl qilingan deb yozishadi. Lekin voqi o'zi 50 ming askar borgan musulmonlarda. juda ham oshirib yuborishganligi uchun va bu voqeani juda ulug' sanaganligi uchun shunday qilishgan. Lekin e'tibor bersak, agar shu jangda musulmonlar g'alaba qozonganda nima bo'lardi? Agar bu jangda musulmonlar g'alaba qozonganda Qur'oni Karim Oksford universitetlarida ham ta'lim berilgan bo'lsa kerak, vallohu alam. Keling, Balatu shuhada holatiga ozgina to'tilamiz. Alloh subhanahu va taolo Qur'oni Karim: "Ya ayyuhan nas, inna va'dallohi haqq. Fala taghurrannakum al-hayatud dunya va la yaghurrannakum billahi al-gharur." Ey insonlar, Alloh subhanahu va taoloning va'dasi haq. Sizlarni dunyo hayoti aldab qo'ymasin, g'ururlantirib qo'ymasin. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam hadis sharifdan Auf ibn Malik radhiyallohu anhu rivoyat qilgan hadis sharifdan bir joyga to'xtalib o'tamiz. Buxoriy Muslim rahimahulloh o'zlarining sahih to'plamlarida keltirgan. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam men sizlarni faqir bo'lib ketishingizdan qo'rqmayman, balki sizlarni dunyo eshiklarini ochib, futuhatlar bo'lib qo'lingizlarga dunyo kulib boqib, hamma tarafdan g'animatlar kelib, undan keyingi fitnalanib, sizlardan oldingilar qanday fitnalanib halok bo'lgan bo'lsa, sizlardan ham o'sha dunyo sabab halok bo'lishinglardan qo'rqaman deb Rasululloh sollallohu alayhi vasallam bayon qilgan. Tafakkur qiling, tadabbur qiling bu hadis oyatlarni. Bu Alloh subhanahu va taoloni o'zgarmas qonunlaridaniki, qachoniki ummat bu holatni o'zida vujudga keltirar ekan, shak shubhasiz suqut bo'lishligi, shak shubhasiz ortga qaytishligi salbiy ta'sirlari albatta bo'ladi. Ikkinchi sabab musulmonlarning ichida oxir oqibat hazimaga, ya'ni chekinishlikka, mag'lubiyatga sabab bo'lgan juda yomon bo'lgan sabab bu unsuriya, millat millatparastlik sababi. G'ayr dinlar tortib olgan bizni mulkdir Andalus, kitoblarda nomi qolgan bizni mulkdir Andalus unda bo'lgan ko'p daholar turli kashfu ixtirolar hayrat omuz ko'p binalar bizni mulkdir Andalus unda bo'lgan ko'p daholar turli kashfu ixtirolar hayrat amuz ko'p binalar bizni mulkdur andalus g'ayri dinlar tortib olgan bizni mulkdur andalus kitoblarda nomi qolgan bizni mulkdur andalus 8 kunda fath bo'lgan 8 asr nurga to'lgan gullab yashnab so'ngra so'lgan bizni mulkdur andalus Rus 8 kunda fath bo'lgan 8 asr nurga to'lgan gullab yashnab so'ngra so'lgan bizni mulk durandalus Ertalabki eshitirishlarimiz mana shulardan iborat edi. E'tiboringiz uchun tashakkur. Alloh subhanahu va taoladan ushbu kuningiz uchun barakotlar berishini so'rab qolamiz. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Büsümüktür Endelüs Kitaplardan namı kaldı Büsümüktür Endelüs